E, ongi pasatzen da, uh, beti diendea bada, uh, eh, ukan dugu diende asko, arribatza asko neguan, ara, izan da ere hor uh, hainitz, eta naiz eta beti baziren uh, sartzeak, uh, arrera beti hor zen, baina gero gutiago ukan ditugu be, primaderan, eta hor da honetan berriz hasi da eta ikusten duguna da be, uh, etortzeak ez direla gelditzen eta beti bat direla, bat zutan gutxiago, ikusten duguna ere da... Ba, haste buruetan da, dira gehiago eh, etortzeak, baina ala, beti eh, baditugu eh, sartze hainitz eta uh, eguneroko sartzeak badira. ikusi duguna ere da gezazpiaren ondotik sartzainitz uh, etortzainitz ukan ditugura, baina bigunez. Ikusi duguna da behara, jendeak ez zirela pasatzen ahal, muga ez dute pasatu uh, joan den astean, eta orain aste artean eta aste azkenean etorri direla asko, egun bat etorri direla dira, Eta hori zen be, lan, lan dugu, baina alere ikusten duguna dela be, ez dela inbeste diende eta hor berriz, uh, sartu gira gauza normal batean haste e e e ba, zen egiazki edortza initz, uh, itxoiten zutelako segurazki mugaren pasatzea eta orain uh, berrizet hori da uh, normalean, Etortzak bat dira baina ere jendeak joaiten direnak eta uh, urtean zehar horrela uh, izan da. Kuburua peper zenbatekoa da, uh, berreun, irureun? ez eh, bat ere. Um, mementukot zor uh, duela uh, hilabete batzuk uh, eun baten uh, einean gira, Ba, adibidez e, egun ziren uh, e, lauro goita bederatzi, baina baginituen uh, e, goizean uh, ogoi bat jende joa iten zirenak. Beraz horrela dira uh, egunero uh, ko, eguneno koko Diakinez arere uh, gezazpiaren denboran, uh, arere atxiki ditugura uh, egon direla arere uh, bat uh, jende etzirelako uh, joaiten ahal, autobusik etziren, eta beraz etziren joaiten ahal ere kanpora, beraz uh, hor ziren, eta beraz uh, gero berriz gauza normale batera joan gira. Pausalekoa da pasaia bat, ez dira bat izpada horregoten luzaz, Zan denbora egoten dira, orduan joan joan aintzin, autobusa hartu aintzin behitz? Dependitzen du. E, gazki dependitzen du, eta muga pasatu eta jendeak pausatzen dira ere eta e, normalean gure uh, gauzak erraiten duguna da uh, eh, ahera hiru eguneko ahera dela, baina ez da baita espada uh, eh, hiru egunez egoiten eh, egon behar, beraz batzutan jendeak uh, bi egunez egoiten dira eta gero berriz joiten dira txartela, autobus txartela janik balin badute. Beste naz, uh, behara, uh, ez balin badute dirurik, uh, luzatzen alda ere uh, aldia, Eta gero debititzen du, ba bat batzuek uh, keskatuak dira zenta ez dakite joan, beraz hor dute egiazki pausa diakiteko be zer eginen duten, norat joan, uh, soin hilira, uh, zer diren beren uh, pentsamoldeak, eta euh, hortan da egiazki uh, zentroa horrela deitzen da pausa, zenta hor dute egiazki pausan zen ahal, gorputza pausatzen da, eta bon, e, burua ez da bauxatzen, da hor dute egiazki pentsatzen hasten e, geroari. beraz e, horren uh, zat, dependizen du pertsona, bat zuten adinpekoak ere jakitzen dute hemen goiten aldirela uh, departamentoak uh, beren ahera egiten dutelako. Beraz hori informazioa banatzen dugu eta gero asiloa galde egiten balin badute bordalenda. da. Beraz hor, pentsatzen ari dira, be, paperak behar ba, e, behar dituzte, beraz zitsuaiten dute, familia egortzen dute beren uh, adibidez uh, nasiona, nasional uh, eta euh, um, euh, horrela, dependitzen du. Erran duzu, adinpekoena, hemen sortzi urtez euh, petikak betik uh, eh, bagenakien bat bazirela, pixkat gaindituak zinetela horrekin, uh, eh, bat dira oraindik ere ainitz adingabe direnak. Ez da kopuru gehiengoa, bat dira batzuk eh, pasatzen direnak eta ez, direla, ez direnak e-, egon nahi. Beraz, uh, bat dute informazioa, badakite nola, ma, nola martxan den, nola pasatzen den frantzian, hala, ala ikialekiten aldo zula, be uh, aurtaro ba, eta be, ez dira, bai, behar eskoak eh, hemen gale egitea, beraz segitzen da lute eta bestena hemen egon nahi dutenak egana eh, eh, da egiten dugu on sinialman beraz departamentuari eta gero haiek dute segita hartzen. Eta hori da zima del kartearen lana. Eta magin ba, naken ginenak zituela geienak kopuruari begira, beti hori egia da, gineatik heldu dira hainitz ere, edo badira beste egialde bat zola heldu direnak orain. Egia da, uh, eh, ejana izan adela uh, eh, giena harrak zirela gehiangoak, baina ez da baita espada uh, eh, egia e-, egun. Uh, malitik heldu uh, dira hainitz, boliko estatik ere, beraz dira egi alde uh, ari direnak. Baina gero, orokorki dira Euh, National Tateoliek. Gero, baditu gu euh, denetaik ere uh, Sudan, Somalia, uh, baditu gu ez euh, dakit uh, Moritani, du, baina gehiangoak uh, hemen euh, debaldeko Afrikatik etortzen dira. Eta itzultzeko berabedin gezaz buruz erran duzu, e, blokatuak egon direla batzu, ukanituzte oztopoa iniz, ukanituzte hola lekukotasun batzu, komplikatua izan den edo... Ez dugu egia eskile kukotasunarik ukan, zenta ez dira mementukot zor uh, partekatzen ari euh, bizi euh, dutenak, beraz pausatzen dira, beraz hor ez ditugu egazki elkarkik ezketak uh, hasten, baina euh, sartu uh, nahiz ere uh, elkarrik irungo sarearekin, eta iduriz ez ziren ere ez uh, irunen. Beraz ez dakigu egazki zer oztopo ziren, nun egon diren, eta badira batzuk eta direnak ere gezazpiaren eventuan, guti, uste dut, uh, adbidez, hastelenean uh, iru sartze egin baina ere batzuak etorri dira. Beraz, uh, etzen uh, baita espada mugan blokatu oztopoak euh, behar bada uh, urhunago ez dakigu eta ge, ez dugu ere ez hori galde egiten uh, espada segidan euh, hor uh, gira ere euh, hor gira el, elkartasunez eta ez dugu lehengo galderak ez dira horiek. Badalan, laguntzaileak ere behar dira, hor zein dira zuen eh, beharrak presaski, eh, pausalekoan? Laguntzaileak behar ditugu, eta udauntan ikusi dugu, ara jendeak eh, be, okupatuak zirela, eta denek bat ditugu gure gauzak, baina hor berriz hasten da, sartzea hasten gira ere pixka bat lan zen gure uh, luzerako uh, ekintza, eta beraz hor ditugu be, gure beharrak dira jendeak, laguntzeko, uh, uh, elkartea ezagutarazteko ere. Eta gero, be, uh, gauza materiala da behar beti danik janaria behar dugu, irisa, kafia, uh, sukrea eta ere euh, bat bidez xalboia, uh, arbitzeko gauzak. Sakuak behar ditugu, diantziak. Berdin ba, bukatzeko, epatzen eh, zinuen ere eh, luztarako lana ari ziztela be lan zen, ez ultzarako ekintza, Hor, zakit ikuspegia, eh, hor plantatzeko uh, asmoa da. Lan hori iraunkortzea denboran. Uh. Gure lana iraunkortzea guretzat bai, Bai, gero ez gira, eh, ez dugu guk dena hautatzen beraz ikusiko, baina mementukatza digira ere entzatzen eh, autogestioa eh, plantan emaitea, beraz bai kozinatzea, bai sukotalitzan, baina ere beren, Beraz, zentroa beren menpea han bizi dira, behar bada egun bate, baten, edo eh, hiru edo hiru hilabeterako, beraz hor gira pixkat eh, jendeak murgitzen ari eta erranez, be eh, zuek ere entxatu behar ziste horren egitea, eta fin, egiten dute hori, hori ere, zenta laguntza hilainiz bat zirelarik, be uh, zen, denak egiten algin nuen gauza batzuk, Mementukotz hori ere da jendeak euh, murgiltzea eta parte hartzea bizi, euh, bizi kolektiboan bai.